qui sont pour tout le monde, parce que tout le monde doit y passer. Et après, c'est la application. Comment je les fais Nous donc premier élément, on va discuter des lois. Des lois universelles Quel choix quelles Que nos lois en été ah, Je pas je Donc, sur le plan moral, il y a de quoi aujourd'hui euh, devant les scientifiques. Alors, nous étions disponibilité des éléments minéraux du sol. Donc, on va discuter des lois de la disponibilité des éléments minéraux du sol. Disponibilité des éléments minéraux du sol. de placer, comme des facteurs limitants. quel est le facteur Là, on va rentrer dans le, là, on va rentrer dans le, dans détail. Comment déterminer un facteur limitant Quels sont les facteurs limitants Pour déterminer un facteur limitant, d'abord, il faut avoir tous les facteurs de production. Donc, il y a. Les gens vont les classer. 使う。霊でたり。 il faut minimum, il faut Il faut que la, la zone de production, qu'on ait des stations agro, pas des stations météorologiques, mais des stations agro-météorologiques qui fonctionnent normalement au minimum what? راني ستاسيون ومنها وجناير ومنها وفاهمة ودراهم كبار ومنها ومنها تيضرب تلقى فهمت 民主主义，那我们不是民主主义，搞资本主义呀？对呀，哎，啊？对呀，共产党，反革命，反革命，反革命，来！ فرنسا أمريكا أستراليا رب الناظر راسهم مني راسهم من بعد انطالنا بعد الطيارة بعد منا هذا خطيه لنا ممل ممل ما حلوش المشكل انت خير ابعد اضرب تلقى سكس في المرض ما نصيحوش تجيبها تقرأ تقرأ خمعين هوني جوكزنا La même chose, tous les 50 km, ils ont un rapport. Tous les 50 km, ils ont un rapport. Anima. Remarque. Ouais, c'est y a un bénin. Parce que dès qu'il la facture d'électricité, il va aller chez le pas d'autre. توقع من الكريسي خارجي خايف من عزلاني تكلمشو لا بيجي يا والله ما عندنا في ضغط الهيكل وعندنا كان عندنا من بعض المريض وهذا المسلم ما يخبرش يطلع كيف يفعل؟ لك أنا خاص نعم خيطة أمي ne aucun facteur de production, aucun facteur de production, nous ne le méprisons de manière correcte. Comment oui, augmenter la production si aucun des facteurs n'est méprisent. Et là, de la préférée le facteur limitant, vous dites, comment savoir si il est limitant ou n'est pas limitant je m'en vais chez nous, non, ça, nous oh, non. Ah, ah, je dis, bravo. C'est une agriculture, ce qu'on appelle une agriculture pluviale. Agriculture pluviale liée à la pluie. Par le

but when they were Persian, حتى لو كان يعودين لحاجة ما لحاجة مش كنا عملنا مش عملنا فريقكم يكون هم الأدوات التقنية المدنية nous exportons moins d'un milliard en dehors des îles Canaries. Moins d'un milliard de dollars. La Somalie, c'est La Somalie exporte plus que nous. Moins d'un milliard. que nous exportons, moins 7 milliards. Alors que dans les voitures, puis 10 mois, nous avons acheté pour 5 milliards 500 millions de voitures. Mais لما حديث لما حديث الحديث أن يبقوا أن that relationship Pour me au Chez moi, c'est un laboratoire. Le chercheur, il n'a pas chez lui un laboratoire, c'est pas un chercheur. À tout moment, midi, je peux me lever, il y a un problème qui me fracasse, je peux me lever, je suis comme moi laboratoire. Je travaille. Je travaille. Je travaille, je raisonne, je fais. Bon, magnifique. Ben, je n'apprends plus

c'est un quand il a deux trucs, et là, maintenant, pour pouvoir mettre une caméra, mettre une, un appareil photo, et puis flasher tout ce que je peux voir. C'est les derniers trucs qui se font aujourd'hui. La meilleure, c'est le euh, la meilleure boîte opticale connue dans le dans Je me suis ruiné, ruiné, ruiné. Tout ce que j'ai eu de côté pendant une année, لا تقرأ في الوضوء تقرأ في الحج تقرأ في الجبال تقرأ معلش قابلة قابلة تتلوني تلي ما ما ما تخليه هنا لكن خليه هنا وتجيبنا ترجع من عند الموت تاعك من عند الريتر تاعك بلي تحب يا ودي هذا مش تاع الريتر هذا لا لا لا خليه هنا الجريمة اللي دار الجريمة من يسأل من يوصف على وصف أمريكا has عليه لا يولي لا يعبد الله لا دون غير هذه الجمعة تتحكم هنا غلط كغلط نفسك تحكمنا تفاصيل هذا عليك خاطر تكون الناس في نقش اللي ما دخلش اللي طالب كل ميلا شكيت كله يستشفى الوضع الرشاش في الخطر ثاني final não vai ser المغرب انه خلط حياه خلط خلط خلط عاقل